Gucci en mi vuelo Empezamos desde cero Mi muñeca frío, hielo Privado son todos los vuelos Gucci en mi vuelo Empezamos desde cero Mi muñeca frío, hielo Privado son todos los vuelos Esta es la vida que me toca Ahora Mercedes son la troca Que ya avise yo si no ando con la tropa Muchas letras tengo pa' echarle a tu sopa No me llames que te cobran, estoy en ropa. Me toca ni la ola lo arropa. Ey. Gucci en mi EP, vuelo, empezamos desde cero. Mi muñeca, frío, hielo, viva, todos son todos los vuelos. Gucci en mi EP, vuelo, empezamos desde cero. Mi muñeca, frío, hielo, viva, todos son todos los vuelos. Yo sabía que se me iba a dar, a los haters no manda callar. Cada semana una nueva yal. Y con un kilo dos me monté el Te voy la cucha y nadie me ve. Llegaste lo que cobraste tú en un mes. no rebatos me piden que le dé. Es que no viajo con una baby, viajo con tres. Lo señoras por estrés. Pero si supiera que me la son 10 Ten que yo no nací siendo burgués Tengo un piquete muy cabrón desde mi niñez Viviendo la vida loca Facturando hasta cuando bebo moca Saca mi nombre de tu boca. Chota, yeah, yeah, yeah. Modelo revista sin no pack. Si me matan, me pasa como tu pack. Me un monumento a Tommy mis tracks. Porque en Tola ya soy leyenda. Gucci en mi EP, vuelo, empezamos desde cero. Mi muñeca, frío, hielo, privado son todos los vuelos. Gucci en mi EP, vuelo, empezamos desde cero. Mi muñeca, frío, hielo, privado son todos los vuelos. Yeah, yeah, yeah, yeah, Trap Kings, baby. No trates el con el trap, cabrones. grave